Hey. Yeah. Oh, oh, she don't give a fuck. Oh, she don't give a fuck. Oh, sabe que la quiero, pero she don't give a fuck. Quizás es el miedo, pero she don't give a fuck. Quiere alguien con futuro sin tanto cambio de humor. Pues eso es lo que creo, pero she don't give a fuck. She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck. She don't give a fuck, baby, she don't Soy un yonki loco por su coca. Aprovecha mis horas que son pocas. Cuando pasemos esa puerta, mi loca, te vas a hacer la que nada de esto te importa. Y termino de nuevo con otra. Ya ni quiero sacarle la ropa. Dejé de darle besos en la boca. Quiero la reina en un cuatro de copa. Y caliente y estoy frío. No se llena, te vacío. Girl, queremos ya salir el viñero y en este lío. Estoy caliente y estoy frío. No se llena, te vacío. Girl, queremos te digo que esta pena que siento solo me la pueden sacar tu besos. Y si te digo que puedo morirme feliz mientras sea culpa de tu sexo. Y si te digo que el resto no mira como si estuvieran odiando lo nuestro. Y veo tu cara que no te importa nada como si hubiera nacido para eso. Es una diabla, me bebe, besa, después no me habla. Noche de sexo, días sin palabras. Ando perdido por culpa de esa diabla. Ella es una diabla, me, me, besa, después no me habla. Noche de sexo, día sin palabras, ando perdido por culpa esa diabla. Sabe que la quiero, pero she don't give a fuck. Quizás es el miedo, pero she don't give a fuck. Quiere alguien con futuro y sin tanto cambio de humor. Yo soy lo que creo, pero she don't give a fuck. She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck. She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck. She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck. She don't give a fuck baby, she don't give No haga que vaya a buscarte, Te diga todo lo que siento. Baby, no quiero frenarte, ya no me alcanza el tiempo. Ya no es lo mismo que antes. Ahora mato por tu cuerpo, ahora mato por tu cuerpo. Baby, juro que no miento. Y si quieres, dímelo. Lleva solo dímelo. Sé que sobran ganas, pero siempre hay algo que mata lo de los dos. Y si quieres dímelo yo solo dímelo. Sé que sobran ganas, pero siempre hay algo que mata los de los dos. She don't give a fuck. She don't give a fuck. She don't give a fuck. She don't give a fuck. She don't give a fuck, fuck. She don't give a fuck, fuck. She don't give a fuck, She don't give a fuck. She don't give a fuck.